ขอเชิญทุกท่านถวายความถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยการกล่าวโดยนโมทัสสะสามครั้งนโมตัสสะภะคะวะโต arahato sama sambu dasa namo dasa bhagavato arahato sama sambu ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมบุทัะขอถวายความเคารพพระธีรต สวัสดีเพื่อนสาธรรมิก และขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ขอโอกาสพระเทระกล่าวพระธรรมเทศนา เรื่องเพื่อบุคคลที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้า ต่อไปนี้อาตมาจะสวดพระคาถาเพื่อความบูชาอย่างยิ่งเดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุดโบดายาติติติตันโตโยธรรมทายาสา ဓမ္မထာယတံတောဓမ္မံတိန်နောဝတရဏာယသာဣဗုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမိလောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသော ယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေအထုထခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဘောရာယစာကြထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူထင်လင်းတိကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်း တတော်ကိုရောကပင်ရင်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာကြွထိုက်တာသူဘိုလ်ဘိုလ်လူတို့ကိုတူမဲ့၍ရင်ကြည်ကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ကိလေသာဟုပုခတ်သိငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍ ဓမ္မထာယစာကျွထိုက်တာသူဘဘလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်ကိလေသာ ပူငြိမ်းကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒိနောဝတန်တရာနဝံကရကြံကိုကုတန်ထုတ်ချောက်ကိုရောတန်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်ဒရနာယစာကိုရောထတ်တူကျွထိုက်သူတို့နေဘူးတာဝံမှာပဲကံတို့ ကုသံထုတ်ချောင်ရောက်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းနေဘူးတော်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိကိုရောတိုင်းငြိမ့်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကိုရောထတုဝေနေလူတို့ပုခတ်သိငြိမ့်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်း ဓမ္မနေစဉ်လေးနဓမ္မစက်ကိုဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍကံဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေအထုထာထုမြတ်စွာဘုရားကို နမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပျော်မံကိုလျှော့၍ကတော့မြန်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား Yesterday, we are talking about mind or cognitive process Yesterday I have explained how to discern mind or cognitive wholesome mental process เมื่อวานนี้พระอาจารย์เวตะได้อธิบายวิธีการกำหนดดูมโนทวาราวิธีที่เป็นกุศลค่ะที่เป็นกุศลค่ะจำได้ไหมครับ so to be able to practice wholesome mind or cognitive process, first we must have discern ultimate materiality. ในการที่จะกำหนดดูมโนทวารวิถีที่เป็นกุศลจิต ขั้นแรกเริ่มเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูรูปปรมัตค่ะ as I have told, after developing four elements concentration, taking eye sensitivity, as, eye sensitivity as the object, if he practice nama meditation, mentality meditation, we can see or meditators can see the mind or cognitive process that arise with the wholesome javana mind movement โดยที่เมื่อวานนี้พระอาจารย์เรวตาได้ได้สอนว่า หลังจากที่กำหนดดูท่าสี่ในจักขุทวารแล้ว ก็ให้กำหนดจักขุประสาทเป็นอารมณ์ หลังจากนั้นเมื่อมโนทวารได้รับรู้จักขู่ประสาทเป็นอารมณ์แล้ว ก็จะเกิดวิถีจิตขึ้นในมโนทวารซึ่งรับรู้จักขู่ประสาทเป็นอารมณ์ so if we pay attention sakupasada is sakupasada in the javana my moment 34 mentality or 32 33 mentality or 32 mentality may arise หากว่าเราใส่ใจจักขุประสาทะขอโทษค่ะหากว่าเราใส่ใจจักขุประสาท ในฐานะที่เป็นแต่เพียงจักขุประสาท อันนี้เรียกว่าเป็นโยนิสุมนสิการ ดังนั้นชวนะจิตที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นชวนะจิตที่ประกอบด้วยจิตและเจตสิก34 ก็คือมีปิติ มีสมณะสเวทนาและมีปัญญา หรือว่า33คือว่ามีปิติแต่ว่าไม่มีปัญญา หรือว่า33มีอุเบกขาเวทนาและไม่มีและมีปัญญา หรือว่า เกิดขึ้นแต่เพียง 32 คือว่า เป็นอุเบกขาเวทนาและไม่มีปัญญาค่ะผมเปลอธิบายแล้วอาตมาไม่ต้องบอกแล้วขออภัยค่ะก็ดีก็ดีเหมือนกันตัที่ี่ what is four what is three what is two Is it related to our life or not? อะไรคือ 34อะไรคือ 33อะไรคือ33อะไรคือ 32 นี่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราแล้วปะคะเกี่ยวข้อง For example when you are going to do wholesome deed Sometimes you're very happy. Also, you understand law of karma. With understanding karma and its result, and with happiness, you do it. So at that time, wholesome mentality that arises in your mind will be 34 with piti and jnana. ในกรณีที่เมื่อเวลาที่ท่าน ปรารถนาที่จะทำกุศลกรรมและทำด้วยความสุข และท่านก็เข้าใจในเรื่องของกรรมและกฎแห่งกรรมในในการทำกุศลกรรมนั้น ดังนั้นกุศลจิตที่เกิดขึ้นก็จะมี 34 เพราะว่ามีสมณสเวทนา และมีปัญญาด้วยค่ะ s o m e t i m e you're not you're not you're you're unhappy you have no happiness but you have panya. You have this understanding, karma and its result. At that time, there will be only thirty-three. และในบางเวลาที่ท่านไม่ได้มีสมณสเวทนาเป็นแต่เพียงอุเบกขาเวทนา แต่ว่าท่านมีความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลแห่งกรรม ในขณะที่ท่านทำกุศลกุศลกรรมนั้น ดังนั้นจิตและเจตสิกก็จะประกอบ ขึ้นด้วย 33ค่ะเป็นอุเบกขาเวทนาและปัญญา ค่ะ sometime with happiness without wisdom at that time also there will be 33และในบางครั้งที่ท่านทำกุศลกรรมด้วยสมณสสมณสเวทนาแต่ว่าไม่ไม่มีปัญญา คือไม่ทราบเช่นตัวอย่างเช่นไม่ทราบเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมในขณะนั้น กุศลกุศลจิตที่เกิดขึ้นก็จะประกอบเพียง like like our younger generation maybe very young boy or girl those who follow their parents action at that time they have no understanding about karma and its result just they follow doing at that time there may be happiness but there is no wisdom ยกตัวอย่างเช่น ลูกหลานของเราที่อาจจะเพียงแต่เรียนแบบผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ทำกุศลกรรม เช่นกันให้ทานอย่างเงี้ยเขาก็ทำทานบ้างแต่ว่าเขามีความสุขแต่ว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมกรรมและกฎแห่งกรรมนะคะ ดังนั้นจิตดวงนี้ก็จะเกิดขึ้นคือว่ามี33ด้วยประกอบด้วยปีติ แต่ว่าไม่มีปัญญาค่ะ For those who believe in other teachings, other, those who believe in other religion, those who have no faith on karma and its result. They also like doing offering or wholesome karma. At that time, maybe they may have no panya, wisdom, but they may have happiness. That time it is also 33. และในในผู้ที่นับถือศาสนาอื่น และเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลแห่งกรรม แต่ว่าเขาได้ทำความดี ดังนั้นด้วยด้วยความสุข ดังนั้นจิตที่เกิดขึ้นก็เป็น33เช่นกันค่ะ คือว่ามีสมนัสเวทนา แต่ว่าไม่มีปัญญาค่ะ Sometimes some people when they do good deeds at that time without pity without panya so only 32 และในบางครั้งคนบางคนก็ทำกุศลกรรมโดย โดยไม่มีปิติและก็ไม่มีปัญญา คือมีแต่อุเบกขาเวทนา ดังนั้นกุศลจิตที่เกิดขึ้นก็มีแต่เพียง 32 ค่ะ so if we do good deeds with understanding on the law of karma so when it give its result at the near death moment we can be reborn as a three-rooted person และถ้าในเมื่อท่านทำกุศลกรรม พร้อมด้วยปัญญาเมื่อเมื่อถ้าเผื่อว่ากุศลกรรมนี้ ไปปรากฏในขณะใกล้ตายของท่าน เมื่อท่านได้เกิดในชาติใหม่ท่านก็จะเกิดด้วยเหตุสามเป็นติเหตุกะปฏิสนธิค่ะ so if The karma that gives results at the near death moment is without panya. So we will be b e b o r n as a two-rooted person. และถ้ากุศลกรรมที่ไปปรากฏในขณะใกล้ตายไม่มีปัญญาท่านท่านก็จะได้เกิดเป็นเป็นดวิดวิเหตุกะปฏิสนธิค่ะมีมีเหตุสองค่ะ Because of this reason all of us whenever we do good deeds, we should do with, with understanding on the law of karma. ด้วยเหตุผลนี้ ในเวลาที่ท่านทำกุศลกรรมใดๆท่านท่านควรจะกระทำกุศลกรรมด้วยปัญญาคือด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมและผลแห่งกรรมค่ะ Also important thing is before and the time and after. If we are happy with what we are doing, it is very good. และในเวลาเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ เวลา ก่อนที่ท่านจะทำกุศลกรรมนั้น และในขณะที่ท่านทำกรรมนั้นทำประกอบกรรมนั้นอยู่ และและในเวลาหลังจากที่ท่านทำกรรมนั้นเสร็จแล้ว ถ้าเผื่อว่าท่านมีความสุขกับกรรมนั้น นี่ก็จะส่งผลที่ดีมากค่ะ So some, before they are going, going to do good deeds, they are being angry with their sons or daughters or someone. So only the time they are doing, maybe they are smiling, they are doing. After that, they remember again. Unhappy, they feel sad, they feel angry. In this way, if they do, that karma will not be superior. และท่านยกตัวอย่างว่าในเวลาสมมติว่าก่อนที่ท่านจะทำกุศลกรรม แต่ว่าท่านเกิดความโกรธ โกรธลูก โกรธสามี โกรธภรรยา และแต่ว่าในเวลาที่ท่านทำกุศลกรรม ท่านสามารถยังจิตให้บริสุทธิ์เป็นเกิดกุศลกรรม แต่ว่าภายหลังจากที่ท่านทำกุศลกรรมนั้น ท่านก็กลับไปนึกถึงเรื่องความโกรธนั้นใหม่เหตุผลเหล่านี้จะทำให้ เป็นเหมือนกับเป็นนอนบ่อน ทำให้กุศลกรรมของท่านไม่สามารถที่จะเป็นซุปเปอร์เป็นกุศลอย่างสูงนั่นก็เรียกว่าโอมักไม่ใช่ไม่ใช่โอมักกะมันใช่เป็นโอมักกะโอมักกะอ๋อกุศลนี้จะให้ผลเป็น โอมากะคือว่าเป็นกุศลกรรมที่ไม่มีกำลังค่ะ ไม่ใช่เป็นอุกตะไม่ใช่เป็นอกตะซึ่งเป็นเป็นกุศลกรรมที่มีกำลังสูง Because of this reason we all maintain we all should maintain our goodness all the time ด้วยเหตุผลนี้เราควรจะต้องรักษาดำรงรักษาความความดีงามของเราไว้ตลอดเวลาค่ะ so it is related to our lives maybe some they were born with they were born without pity so because of this reason one time our Pao Seattle, he told in his Dharma talk, those who were born without pity, when they are meditating, please go and see. Their, their face is not smiling. Their face is like...ด้วยเหตุผลนี้บางท่านบางท่านประกอบกุศลกรรม <laughs> แต่ว่าแล้ว กุศลกรรมที่ส่งผลในเวลาใกล้ตายเป็นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยอุเบกขา ดังนั้นปฏิสนธิจิตของท่านเป็นอุเบกขา เวทนา แล้วพระพระอาจารย์ใหญ่พระอัตยาสยาดอก็ได้แสดงธรรมในครั้งหนึ่งแล้วได้แสดงว่ามีผู้ปฏิบัติธรรม บางท่านที่ที่เวลาในในเวลาที่เขาปฏิบัติเนี่ยหน้าของเขาจะไม่ยิ้มอะ เป็นเพราะว่าเขาเขาไม่ได้มีปิติในเวลาในเวลาเกิดนะคะ so those who who were born with upeka also we rarely see they are smiling they rarely smile และสำหรับผู้ที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขา เวทนา ก็จะเป็นคนที่ยิ้มยากแต่คนส่วนมากในที่นี้ก็ เกิดด้วยปิติ อาตมาคิดว่า so if you can if you need to practice to see in this way in your mentality meditation ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ได้เห็นลักษณะอย่างที่พระอาจารย์ได้อธิบายมาแล้วนี้ในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติธรรมของท่านค่ะ Also do you all remember how many mind movement arises in mind or cognitive process และท่านยังจำได้ไหมคะว่าในมโนทวารวิถีนั้นมีจิตเกิดขึ้นกี่ขณะคะ Ten mind movements so the first one is Manodwara Vajana and second to seven, second to eight is Javana mind movement. And, and then two, the Dharamana follows. So two types of the Dharamana may follow. Ahituka or Sahituka or the Tadaramana. ในมโนทวารวิถีมีมีสิบขณะ โดยที่ขณะที่หนึ่งก็คือมโนทวาราวจนะ และขณะที่สองถึงขณะที่ 8 ก็คือชวนาจิต และขณะที่ 9 ถึงขณะที่ 10 ก็เป็นตทารมณะตทารมณะอาจจะอาจจะเป็นประเภทสาเหตุกะก็คือประกอบด้วยเหตุ หรือว่าอเหตุกะก็คือไม่ประกอบด้วยเหตุค่ะ so the d h a r m a n a is not related to javana So in the Javana, there may be 34. So in the Sahituka Dadaramana, there may be 34 too. Not because Javana is 34, Dadaramana becomes 34. It is not related, but in general it may be. และตถารมณะที่เป็นสเหตุกะ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าชวนะเป็น 34ตถตถารมณะอาจจะเป็น 34 แต่ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะ เพราะว่า because the d h a r m a n a is resultant mind movement เพราะว่าตถารมณะเป็นวิบากจิตค่ะ so it is related to our object มีตถารมณะเป็นวิบากจิตมีความเกี่ยวข้องกับ อารมณ์ที่ปรากฏ and there may be other reasons too และอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุผลอื่น ๆด้วยค่ะ now we will talk about the related one related to the object และในเวลานี้พระอาจารย์จะอธิบายว่าตถารมณะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรคะ especially all the Westerners, all the foreigners, when they practice, they used to ask, What is the d h a r m a n a Why it is 34? Why it is 12? Why it is 11? และผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติ เวลาที่เขาปฏิบัติเขามักจะมีข้อสงสัยและได้ถามพระอาจารย์เสมอว่าตถารมณะคืออะไรทำไมตถารมณะจึงเป็น 34ทำไมจึงเป็น 12 หรือว่าทำไมจึงเป็น11 so ตถารมณะ may arise either สาหิตุกะตถารมณะโออาหิตุกะตถารมณะตถารมณะที่ปรากฏขึ้นอาจจะเป็นประเภทสาเหตุกะก็คือประกอบด้วยเหตุ หรือว่าอาจจะเป็นประเภทอาเหตุกะก็คือไม่ประกอบด้วยเหตุค่ะ so at that time I need to explain for the meditators to make them understand in general และในเวลาที่ผู้ปฏิบัติเกิดข้อสงสัยดังนั้น พระอาจารย์ก็จำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบว่าเกี่ยวกับตถารมณะที่เป็นทำไมจึงเป็นสาเหตุกะหรือว่าอเหตุกะโดยโดยโดยภาพรวมค่ะ We are Buddhists. We believe in the Buddha. We respect the Buddha. So When we see the Buddha image, what states of mind will arise? Wholesome or unwholesome? Wholesome. So in the Javana, if it is with happiness, it will be 34. But for Muslim, huh? Muslim, those who don't believe in Buddha, Dharma, and Sangha, they also see the same Buddha image. So they have unwise attention. They, they may hate. At that time, in their javana mind movement, it will be unwholesome javana mind movement because of unwise attention. พระอาจารย์เรวตาได้ อธิบาย ว่ายกตัวอย่างเช่น ฮัลโหลและพวกเรามีศรัทธาในพระบรมศาสดา เมื่อใดที่เราได้เห็นพระบรมพระพุทธรูป เราก็จะถ้าเรามีความสุขมากฮัลโหลกุศลจิตที่ประกอบด้วยปีติ ก็คือ 34 ก็จะปรากฏขึ้นในชาวนะ ในขณะเดียวกันยกตัวอย่างเช่น ชาวมุสลิมพวกเขาไม่มีศรัทธาในพระบรมฮัลโหลฮัลโหล ถ้าเผื่อว่าเขาได้เห็นพระพุทธรูปเขาอาจจะเกิดความโกรธเกลียด ดังนั้นชวนาจิตที่เกิดขึ้นแก่ชาวมุสลิมอาจจะเป็นอกุศลอกุศลจิตค่ะ but the Buddha image itself is desirable object a i t a r a m a n a Because of this reason, the Dharamana will be wholesome the Dharamana. It will be Sahituka the Dharamana. With maybe it will be t h i r too. y f u r t w แต่ว่าโดยโดยเนื้อโดยเนื้อแท้ของอารมณ์ก็คือพระพุทธรูปเนี่ยโดยเนื้อแท้เป็นเป็นกุศลเป็นกุศลที่เป็นเป็น อิทธารมอะค่ะแต่ที่จริงเป็นอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่มาก ดังนั้นตถารมณะซึ่งเป็นวิบากจิตเนี่ยจะต้องเป็นกุศลวิบากและมีปิติ คือประกอบด้วย 34ค่ะ That's that's why w h i c h javana we can't decide the object is desirable object or undesirable object only with the object we, only with the dharamana we can decide whether object is aitharamana or n i t h a r a m a n a ัลโหลดังนั้นในชวนาจิตไม่สามารถที่จะจำแนกได้โดยแท้จริงว่าอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนา หรือว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา แต่ว่าในตถารมณะซึ่งเป็นวิบาก จะจะตัดสินได้ว่า อารมณ์เนี่ยโดยเนื้อแท้ของอารมณ์เนี่ยที่น่าปรารถนาพึงปรารถนาอิทธารมหรือว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาคืออนิถารมค่ะ so javana can be changed according to our attention if it is unwise attention javana will be unwholesome if it is wise attention javana will be wholesome ฮัลโหลดังนั้นชวนาจิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับมนสิการ ถ้าถ้าเผื่อว่าเป็นโยนิสมอโยนิสมมนสิการ ชวนาจิตย่อมจะเป็นอกุศละขอโทษค่ะย่อมเป็นอกุศล ส่วน ถ้าถ้าเผื่อว่ามนสิการนั้นเป็นโยนิสมมนสิการ ชวนาจิตย่อมเป็นกุศลจิตค่ะ but the d h a r m a cannot be changed according to wise and unwise attention แต่ว่าตถารมณะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นโยนิโสมนสิการก็ตาม หรือว่าอโยนิโสมนสิการก็ตามค่ะ เพราะว่าตถารมณะจะขึ้นอยู่กับเนื้อแท้ของอารมณ์ค่ะ Why why do we got the opportunity why do we get the opportunity to see the Buddha image which is desirable which because of our or some deeds in the past เพราะว่าที่เราได้มีโอกาสที่ได้เห็นอารมณ์ที่พึงปรารถนาอย่างเช่น เห็นพระพุทธรูปนี่เป็นเพราะกุศลกรรมที่เราได้ประกอบเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติค่ะ ที่ให้ผลเรา